ndabahaye mwiriwe mwege mwese mwahisemo gutiramana na radio isanganiro nizere ko mwiriwe impore ya marembe aho muri hose sangwe kaze rero mu kiganiro mukunda kandi mumenyerenga kuri radio isanganiro ikiganiro kibaka ryo kugira ngo mudushikirize amakuru aba yabaye nga mu kibano tutashoboye kumenya ni kiganiro ahiwanyu havugwa maki rero nkuko musanzwe mubizi abakura muri kino kiganiro ni kwa kundi nyene mu ni gushikiriza ivyumviro mu rupfasoni ntangere atagutyoza abacanke bariya abaduhamagara muza kutwakura ku nimero zikurikira nizere ko ikiganiro isango mwari muri izi mwamaze kugenda gushira mu twinite kugira ngo tuze kuvugana atagucikagurika ko amatelefone bibayemo nuko rero abaduhamagara muza kutwakura abakoresha murongo wa Econet ni kuri mirongo irindwi na 76 ubusa mirongo munani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu sebutani sisi zero katreventura nevisa tarantura abafisemo amakonegisiyo n'amamega iyo nimero nyine ni nayo turi ko turakoresha kuri watsapu murashobora kutwakura kabisa nta kibazo mukiganirira mwisanzuye abakoresha na muhora wa eh, wa limitere ni kuri mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu soasante ye zero katreventura nevisa tarantura abakoresha nawe ya telefone yo mu nzu canke onamobe ni mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu vende mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri isangwa ikaze mu kiganiro iwanyu havugwa amaki munsi kigiye kuremeshwa na jean marie vianney ngendakumana abenshi bakaba bantazira korumi ariko rihariya mu buhinga rero ndabona wa mu cyane kabisa aberewe rwose kabisa mu gashati ka karikari uranse uwundi ni enjeniyeri albert wayo kabisa ari gushyire ko agashati ka tiyayi eh, kabajene nyine ubuzima nk'umujene mariye nuko rero nduwayo enjeniyeri niwe agiye gufasha kwakira amatelefone yanyu twese hamwe rero tubaye ikaze mu kiganiro aha havugwa amaki sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro Kiwanja kiwanja, hacha ni supply maujanja anyene aha, napandisha bendela juu yes turondere icoteza imbere igihugu cacu niko karirimbo katuguruye kino gihugu kino kiganiro cacu iwanyu havugwa maki aho uri hose ugwiza umwimbu kugira ngo turondere icoteza imbere ukora akazi kabisa uta kuvuga uti ndiko ndaruha canke ngo eh, biriko birangora kuko ni kumuvuga ngo utarimye ntakage na karirimbo kacu rero arabeshi kumuvuga uti bana korni banzurindie tubirize kano karirimbo mu ko mu nyakura kugira ngo umurongo hari abakunze kumbwira ngo bana ngo turakunze kubura umurongo ubu imihora yose iriwuguruye rero telefone yo kugira uwa mbere tubwira amakuru nuko rero reka mbenda bareka mu ko muza kumbwira amakuru yabaye ngaho iwanyu kugira ngo munyakure mube murumviza kano karirimbo bigira inama kanatsinda bigira imana harundi muze tubwubake nimuze nimuze dore icyo guteza imbere nimuze nimuze dufatane munda tubwubake nimuze nimuze urundi bwa nyaburunga nimuze nimuze twarazwe n'abasagakuru nimuze nimuze barundi twese turundi icyo uteza imbere urundi bwacu musanasana ibikorwa umunyamahanga yashobora kutwubakira n'akarengo ubuntu burihabwa ibigira inama kanatsinda bigira imana barundi twese turondera icyoteza imbere uburundi bwacu tubusanasanisha ibikorwa umunyamahanga yashobora kutwubakira

inyishyuye ibibazo nimuze nimuze abakurambere barayamaze nimuze nimuze ibigiri bugira babiri nimuze nimuze Burundi twese turondere icyoteza imbere Burundi bwacu tubusanasanisha ibikorwa mu nyamahanga yashobora kutubakira n'akarego ubuntu burihabwa ibigiramo sinabigira imana turondere icyo uteza imbere tubusanasanisha ibikorwa munyamahanga yashobora kutubakira n'akarengo ubuntu burihabwa ibiga inama kanatsinda bigira imana barundikazi ntidukunde igihugu cyacu mu kugarukira akaranga nako kazotumurikira maze dushinga icumu mu mashinga ntitwemere ko abanyamahanga bakikunda kudusumbya nukwikaba ingingo yabo bayubundi wowe ukunze kurusha abandi kuko kahise kabwo karyoshe nk'inyama y'ikindi menya neza uburundi amukunda uburundi menya neza uburundi gukundisha abandi abarundi bubu ntibagikunda igihugu cyabo kuko benshi biruka guharanira inyungu zabo abantu nk'abo si nk'abo kuri mwezi igisabo hari abantu bitanga bakigura igihugu cyabo duhereye ku mwami mwami w'uburundi yarumuka amakamira makuyano abarundi yama amahoro amahundo akuzura ibigega byari ibihe ko bizima byozima ngana uburundi bukazimira nshaka no ku burundi ngo nyibukira kuza nakoze ngasiga umugani yaba wabaye ubundi ngo bukunze kurusha abandi mwagize neza cyane ndumvise ko mubandanya mutwumviriza mu mwanya wa mbere alo komine mutumba y'intara ya karusi amaja ya shadrake akwiziti komine mutumba eh kaze rero tubwire amakuru nga yavugizwe shadrake tutamenye vuga eh wacho ino muri mutumba mm ari ikiraro bari bavuze yuko bano barakora cyo kuyahije mhm ko ukwerikirano ko bazikora ngorane mhm ukweri ndabara ko rw'amashanyarazi ntabwo ikaba usa ntabwo ubaye n'iyo kuko urareba iki n'iki ntabwo isi yabereye wisha darake mpore mpore mpore shadarake biciye byanka undi munywanyi yashyize ku murongo aru wi aro yego washitse ni nda twakuye ku muzega não. ntega gahigatwe neza neza eh ku eu. ni muri komini ya heze komini ni ntega ngaha mu ntara cyuye mm iyo muratwumva oya ubu ntitubumva hivugiriye radiyo ngaho hakurya mu rwanda yitwa fiti hmm, redi isanganiro nticyumvikana mu kirundo iyo mu kirundo isanganiro nticyumvikana ntibumva eh, neza ko hmm, kaze rero tubwire tubwire amakuru yabaye ngayo wanyu tutamenye amakuru mutamenye hmm. aha muri karitsiye kweri aha mu mugabo yaraye yicaye nyine bisa mm. nk'uko yapfuye yakubise umuntu gushyika hapfa wi ezekiel mbona n'ubutungane atatu buriko baramuhigaho kubera mugani wiwe tugefise amahera nta ngorane nokwica bakuru uwo yakubise nawe yari gushika hapfa yakubita nyene yari umubanyi n'umuhutu nyene twibanira none abajeje ubutungane canke inyamiramabi ntaco bakoze kugira ngo bamurengutse imbere y'ubutungane abajeje ubutungane baje mugabo bace bamutwara mugani wiwe nyene ari no mu nzego dawe nashaka mm. bari babiri kubera bari kumwe so yiwe nyene ubu mm. bari mu ntaro hano amukorine wagira kabiri mm. umuhungu nawe arongoye sangwe mbona nyine tukaguma bidegenza ahubwo icyo mbona burema umukuru w'igihugu arakwiye gufata nyine nk'ibintu burema nk'uko ari sebaro nyine nk'ababwiye yuko nyine iki gihugu cy'uburundi nk'ihenze muri y'uburasirazuba twebwe uburundi buza ku isonga ngo mu gutanga igitsina uraba n'ukuri umuntu akoze isoko ntarihane ni uko ari mu nzego zitandukanye cyangwa zifite uwo muntu ari ku ivuriro ritoya ryo mu rujubije nyine ngaho mu rujubije n'ubu ntabwo yakira guverinoma no guhera sawa sawa ndagushimiye sawa mugakabisa se barundi kabisa arabe nyine Eh, ariko se barundi afise ijisho giwe ngaho onye afise umukuru w'umutumba akagira mustanteri n'abajejwe ubutungane hamwe n'inyamiramabi nibo bakwiye kubiya mbere mu kuraba biba biriko birabera mu kibano ko se barundi ntashobora kuhashika hose birenza koroherwa amazi barabibona birenza koroherwa amazi barabibona kubera dawe gereza amahera amahera nyamba agiye kungana n'ubuzima bw'umuntu byatuyobera mm. urakoze urakoze cyane Ezekiel Yego sawa ndi murakoze nawe Mm ijoro ryiza Ihome yari umugabo yaratabari Burundi intwaza ngabo mafu ari mu bandi biguze Burundi nunguka tuzo kwibuka we na bagasore nabandi nicyo shaka no ku Burundi ngo nyibukira ibyo nakoze ngasiga umugani yaba wabaye uwundi wowe ukunze kurusha abandi kuko kahise kabo karyoshe nk'inyama y'ikindi menya neza uburundi hamukunda uburundi menya neza uburundi uba ukundisha abandi cyiza cy'abarundi kuva kera narindi bamye bakundana abaganwa abahinda abasafu abatobo abayanza abanyakarama bose banamara imwe undi munywanyi yasutse ku murongo aro aro yamaze kugenda uwo munywanyi kurusha abandi kuko kahise kabo karyoshye nk'inyama y'ikindi haro haro yesi haro mahoro mahoro neza avuga na siyomana serewusi kabuyenzi eee kabiri eh, amaja sereyu igisoro eee eh, iyo muri iyo muratwumva ati muri ko muratwumva yiyo oya ariko turabumba mugari nabi nabi nyine hmm, kaze bw'icyo ushikirije sereyusi yego hama twebwe eh. afite ikibazo cy'amaradiyo kweri nta radiyo twumva neza neza hmm. iradiyo duze zaracitse n'icyo bita sohera hmm, kumbure hariya ndabona eh, abashefu banje bari imbere yanjye bari kuba babyumva kumbure bazobishikiriza hejuru namurakoze eee eh. kugira mu ngwano simatazamahoro n'umutekano twirinde gusubira twirinde gusubira mu ngwano eh ingwano nimbi alu yego abaramukije kuri radio isanganiro natwe ndabaguhaye mwiriwe aho herereye ninde rero twakuye Ernest mubwiza ah Ernest mubwiza eh ashobora nyegereye Eh, ikibazo cy'igitoro nicyo tubona cyaduhaze cyasubiye kubura eh. eh. igitoro cyose cyangwa ni esase yonyine ndabijejwe ko ari cyo dukorera verona hmm, ubona umunsi wari wagiye kugitondera Ernest ashobora gitondera imirongo kiri gutonze utonze ugaca utanakirose wewe usanzwe uri umutakisimani cyangwa ufite ingendeshwa yawe umutakisimani Yego. Eh, shani kwihangana kweri. Ah, shachabaye nda sisize ko mwotubaritse. Eh, ibana naje fisi imodoka shasha. Eh. Anayisize ah, muhira nzana magunza na bisi kandi nari ntimerutse <laughs> kwipakiza. Ah, shingorane. Eh, urumva rero ah, umuntu aca yihangana kumbura ababijejwe ko bavyumviriza bazorangira bitoreye umuti. Ah, naca yihangana nyene ukumva nta kundi mwene yogi. Eh. urakoze cyane Ernest none wewe usaba iki nk'usanzwe ari umutagisimani kugira ngo icyo kibazo gikemuke wowe icyo wosaba ni giki ababijeje ndabumva neza wosaba iki kugira ngo musure kuronka igitore nk'uko byari bimeze iminsi eh, mukironka neza Ernest yamaze kuva ku murongo enjeniyeri dushyiremo akaririmbo abantu benshi bagakunda ngo turinde gusubira mu ngwano zimata z'amahoro n'umutekano mungwano twirinde gusubira mungwano twirinde gusubira mungwano zimbata z'amahoro n'umutekano twirinde gusubira mungwano natwe gwaruka ukunda igihugu twiteha amahoro imigambi inama n'ingingo akari inama isumba ingimba yes turinde gusubira mu ngwano ni saa mbiri n'iminota mirongo ibiri ubundi mu mwanya yashyitse ku murongo alo alo alo umusaza yewe <laughs> no muntu wundi wayo yari karatubipa njyana nta yashyizemo Alu alu. Yes yes ni sawa sawa wakera. Eh bakwita ndiwe rero. Tazaro. Yego. Ni sawa tazaro ngai giharo. Eh nokuvuga asitwesa na ruki neza. Eh. Mhm, kumbure ababikejwe bakora vyumviriza bazoza kubikora usanga ivyoma vyuma vyapfuye hariya imanga. ibyo biri mu kabido biracika ku buri kantu ukoresha nawe igihe hari sinzi kiretse nk'icyo cyo kutumva iradiyo tazaro ko ari akani gakuru uba udufitiye eh? nta kandi gakuru uba udufitiye kabaye ngaho igihe hano tutamenye izuba naryo ribaye ryinshi eee eh, izuba imvura eh, ntiherutse kugwa ngaho igiharo eee ah, mu gisagara cya bujumbure cyo yaraguye Ah, pole sana imirima none nticayuma. <laughs> Tazari hamaze kuva ku murongo mugore hamaze kutubwira makuru ngo isanganiro ntibayumva. Bamwe n'uruzuba. Undi munywanyi yamaze kudodora alu alu. ni sawa sawa kera sangwa ikaze kuri radiyo y'isanganiro yewe reba kwitande umwana bashinzwe kugira izina atwakuye ah, ari hehe mu zone rukaramu eee sawa sawa duka ku ijambo amakuru y'umuntu ashobora kumenya eee ikibazo bijyanye n'igitego cy'umukino urabona ko urubyiruko rumaze ibiti rwaka eee iyo tumaze iminsi atanditse maze mm-hmm. tumenye umukino ni ukubura harabaye ikibazo muri burahadi dufite wumva rero baciye imaze iminsi ikura ariko rero wumva imikino igiye kurwara yego aya ni makuru ibibyumba dusanzwe tubabarinda hanyuma ishyirahamwe ryimukiyemo koperative nshyira abari bayirongoye baragerageje kubonera ibinyumba bigere muri banki mba rero ibyo barabironka ariko rero ibyo bigere Mm. Músico bwa koperative abagiyeyo bayacana mu nyungu zabo ariko rero ingabo ya koperative ubusiro kirongora niba rero bari bafashwe n'ubutungane barafungwa muri iryo deni umva ni ingo bafise Mm-hmm. bashaka kuberekeza kuri koperative izo yari mm-hmm. kandi ayo mafaranga atagiye gukora ibibazo ya koperative bo mm-hmm. bagashaka koperative yari yari yakoze mm. ibikorwa byabo niba mm. rero bari bafa umwe muri bo yatwariye kumva yari asanzwe ari umuyobozi mm. yarafashwe arafungwa ariko camubwira ubuntu ibintu byakeneye yumva dosiye bahimba dosiye yamufashe mhm. amaze kugera mu kabiri ashyira mu kedi ya dosiye mm. wumva rero aridugenza ariko agasanga mm. ibyo deni ari kubita ariko tuyatinda none mwagishikanye ico kibazo hejuru ko wahombeje amatungo ya koperative yidegemvya cyo ari kugwa mu mwagiye kwa mustaneri cyo kundi mutware kugira ngo mubimubwire aho mm eh koperative kiri yamufatisha mhm yari yafatishije na na komune mhm ariko yumva maze kugira mu kabeji mhm acagiye amahise kuko kiranga ngati yiwe mhm ararekuma n'ubu mhm. kumva asa ashyira ku byiza muri koperative kandi atakoze muri koperative mwegereho nk'abanywanyi b'iyo koperative n'igiki musaba twese dusaba gusaba umwanya n'uko byadufashije ikusanyirizo rwanda abarongoye koperative ubu bahari mm. uko yakeye Hano hmm. mu nywanyi yari yamaze gushikiriza icyumviro ciwe ndibaza ababijeje bavyumvise. Alo. Wi. Mauro. Mauro neza cyane, nimpore nawe. Mm, Ntekere muri komunisare. Eh, ni sawa dezi nga mu isare. Ni sawa. Eh, kaze nawe gire cyushikirije. Kera komunisare. Mm. Alo? Eh ndakumva cyane Dezos. Ndashaka kumesirize. Eh. Nuko ibintu by'ibicoro umenga twamaze kubona twamaze kubandase ku masitasiyo yose nagiye nsa kuri mu ntarengana. Eh. Nabonye umenga ibintu by'imirongo kandi birenze umenga badukwirira Mm. Wo dushikira imbere kwegura. Kuko kandi ibintu byari bizinze. Eh. Asha bitabongerekana kweri atari mm, abantu bato bato umenga dutaturemba pe mm, mwere muca musaba iki nk'abantu bato bato nyine ah, cyane dusaba ngo turi abantu bato bato eh. ubona kubera ibo dukigira imbere tukabona bo turongereye ibiciro kugira ngo ibintu ntibicere biduka bibandane mhm. eh. urakoze cyane bwana desire ndagushimire cyane ngaho mu isare hajya ku mubiri urahazi desire ku Kumuberure uri hajya urahazi ku mubiri uri yo hajya ni muhira hajya kwa aruwa eee eh, ni muhira eh, uzoze kunda abari kuwa gatandatu nzu bariko ndakoresha siporo hajya nyene tuzovugane tuzoyage sawa sawa eee eh. ego ifarikiro ryiza sawa sawa mm. 我。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 yes kiganiro rero iwanyu havugwa amata kirabandanya ndumva undi mu yamaze gushika ku murongo alu alu eee banza utekane utirewe n'inda garutse shadarake shadarake eee mutumba ikarusi utwinite twe tubagoheranye shadra yego mboni kuvuga rero eee reka mwambuye ivyerekeye igitoro ehe atwara jewe ejo nari gitega agiye kuraba umupira wa musunga ati nasara mbundi isanzwe eh ko nakubonye Iwani hona hindi kweri kabisa niyo narindi narya goli rya kwanza rya faramo nginje yari hondi nyene. Eh bayi na Jesse narindi hari yo mugenzi wanje Ismail niyo azarambira ingene vyifashe. Narahombye cyane kweri nanje namukunda cyane ke muri mugenzi. Eh bari mu karuko gato mu Misiri imbira azoza yakaze kabisa mugabo ejo muri Ligue des Champions tuzoba turi kumwe no kuwa gatatu. Nangwa ari mutama wanje mbone kwaje ko ya gatatu. Eh kweri kabisa byarango iwani baturabarabire kweri kabisa mm ibijanye nitike byo byo byifashe gutesha drake uva ngai gitega gushikaruse yebe <laughs> shadrake wa menzi wagiye kugura amainite yijana ikiyumviro kicegera utararangiza undi munywanyi alu yewe duzi jwi duzi jwi zuyage hehe <laughs> Alo. Alo. Ah, ubuni sawa, ubuni sawa, ni sawa. Eh, na chinavyumva ko ari sawa kabisa nakajwi kararungurutse. <laughs> Oya mugara bakano yoyinyanyura gatoyo umuntu ari muri tekinike ah ubuni sawa. Eh, hariya turi kumwe wa mu engineer atavyurusha ndwayo engineer Albert. Eh, ni vyiza ni Maisha ni ya Mungu. <laughs> Jama rivyane ngenda kumana. Uko safi sana Dezos. E, Mungu mbele, Mungu mbele, Mungu mbele. Hapo kabisa ni sawa, hujadanganya. Mungu mbele na yangini atafuata. Wewe unazi tunafuatilia tu, tunafuata Mungu tu. Tuna, eh, wewe fahamu. Eh, bila shaka, bila shaka naelewa sana. <laughs> Kazi rero Desire, ewa na eh, maisha ni ya Mungu. Sabwe sabwe. Kazi rero tuyage muri kavukire, umuyobozi nava nkubitugwete ngo nyavuga ibiswahili mu Kirundi. ntacyo ntacyo reka twigize muri kavukire eee muga ruberuto ruberuto araraba akantu inyange yagiye umenya ijwi ryanje riri hasi sinziyeho akantu eee numvishije ko hakoresheje whatsapp ariko usanga amakonegisiyo atari sawa mu gwariya ndabona kuri mixer kabisa y'abana ijisho ni rugwe oya eee ehe kwe nogaruka mu mwanya je umenya ijwi ryanje riri ah, kure cyane ubu ni sawa yakutubuka ikintu bari sawa waje ah, ubu ni sawa ubu ni eh, sawa eee eh, ujya turamwemera rwose kabisa nawe yambaye agashati mu kwa keza <laughs> ntabyumvise uri kurabika uri kurabivuga uri kurabika eee eh, batanguranye wambwambwa eee bana akazina kawe k'agatazira karangora eee ni korumi urarenze urarenze urarenze eee sawa rero nguyage mu mayishani ya mungu reka twigiye mu kiganiro reka twigiye mu kiganiro yego yego havugwa amagi iwanyu havugwa amagi mhm, tubwire rero ibijyanye n'abandi bavuga ibintu by'igitoro dore eh. umunsi nabyutse n'iyunguruza ndiko ngenda ahantu bita mu kabezi ahantu bita ku mushongwe muri muri mena muri mena eh. baje gushika mu ruzi urumva ngenda ku majana atanu Gahwane naho naho nuruki bavuga igihumbi mu munsi bavanga igihumbi n'atanu. Eh. Ibaga jena nabonye ibintu vyo kwiyunguruza nabonye vile mamene misi biragumye uva mu ruziba wa uza mu kanyosha urari noti y'amajana atanu. Iyo eh, bace baduza reba iciro. Bace bace bagwiza na kabiri vile bace bagwiza na kabiri. Eh. Be ngo bakironka urumva bakiro kuri magendo gacha bakikironka nabi nabi nk'ikindi urumva kuri sitasiyo ushaka gucururizwa ku bihumbi bine n'amajaja bitanu ngo ni inote ya cumi ariko ubu leta yabicishije ku bushikiranganji bujejwe gutwara abantu n'ibintu ntibarahindura ibiciro ibiciro biracari vya bindi nyene vyo kuyunguruzamo n'ibitoro isoko ya mashenware gaha abavuye mu ngo barabara ukuntu babigenda urumva biragoye none aravuga ko adashobora guca ahagarika akazi mm. Eh, nico gituma nawe urumva bica vyikubamwo kabiri mu mm. kurumva bigaruka ku muntu adova ko ari mutoya agereranye agereranye kandi mm. ushika muri vire uno munsi ego igitsigiri ntiyatuje ntiyaduhuze mugabo kironka imodoka mm. umuntu yahagarara amasaha menshi cyane mu gatondo ka kare ho vyari vyase bamwe bamwe twazishwa iyo mishe vya petit seminaire Mm, we rero nk'usanzwe yiyunguruza wosaba ikimayisha ni ya mungu urumva ababijejwe bora bagakubita inzu ibipfuzi bagakubita inzu ibipfuzi icyo kintu cyatumye iyo esasi bururumba bakaraba ukuntu yoboneka ubwo dusenga imana amazutu ntabureho habuze amazutu nakakanyota nabandonga kuko vyenda wana vyosha bisituma nduga ruguru urakoze cyane maisha ni ya mungu ama. ya watubwira ku munsi wa mbere hariho umuntu nayiteye akiratwenga nduwayo warakurikiranye ikiganiro kwa mbere umuntu yagiye gusangira patira muha mubiri wa Kristo ngo acara kubita roturu ngo awutwaye ngo acashira <laughs> mu mufuko patiri ngo cyangwa muga bace wo mwaka bace wo mwaka bace wo mwaka ngo ibintu beza giye kiraza kubikinisha urumva ko yashaka gukora ibitakogwa Eh ee, aruwa ya muhenzi ya muhenzi buja izi ntakunda kwibwa ntiyibwa ntiyibwa ujya mutama w'amateka. Eh ee, ujya mubiri nawe urabona ko bavugira ko amajambo menshi abapatiri. Eh ee. eh amare dukeburana dukeburana abara basenga imisego ku mugoroba. Eh rimwe rimwe byagiye mbana agiye gushengera yezu ngenda muganira ndamubwira utwanje nyene n'utwabagenzi. Mm. aba bashikacu n'aba basaza bacu nyine bene wacu bagiye gusenga mu minsi yo ku mugoroba batirataraza igihe baca baba baratera induru baba baratera inkuru mu isengero boza bararaba bakareka bakaza baganira mu isengero kuko mu isengero za kuganira hama abana bo mw'ibarabara babaye benshi n'ubwa mu kanyosha baguma baba benshi ugiye gusenga ubona bacoresha ngo njorera ijana nshorera ijana urumva wurutse nk'agakinga <laughs> k'akamaro <laughs> rumba revave mbega varasavatukana mbega ari kuruka vaza zavaravihevi jesi nzi nacho nomusina iko ndazaza nomba ngo bosi bosi bosi ngurava ngusigire na muyambiri ice nguri kigori uyu kivavaje viyane vayarose vaca vakina ibintu vy'uruzimbi nibintu vy'ibingorongoro kanango vamba ari ngoma sinzi vumva risindavikurikiratari ukabona bariko barajyana bajyana mugana vana batamakazi kaba muri vire bagu amagaza eh, ku murengera ngo tuzurabe ikintu bo bafasha bo bafasha bo bafasha ah, bariko barakumva mugo ryari naraki ajya imbere yaho zisoko ya Bujumbura muna pick babapakiyemo sinzi bo bari babajanye

basa abantu batazi bamaite bajya barubwira vya imikazi batara makini kweli cyaro hariho bari bivya amayate make ngaha hafi y'isoko nyene bamupfunzikiye wani hama ibijanye n'amapoto ya rogide zaza yatemba ngaha mu kanyosha aripoto yatemvye bayinyanyura neza bayinyanyura amaca kugira ngo ababijejwe bavyumve bazoze kubikora Kujya gatanu urabona ko akabarabara k'imigenderanire katagenda neza kubera abanyagihugu baje bafata baraboha urutsinga kugira imende nk'ihagaraye eh! baze barabe baze bayishinge neza originale amazu yo twirongera akayaga nk'amashanyarazi aha kujya gatanu tipoto yaraguye kujya gatanu kujya gatanu yaraguye mugabo arayibyuye mugabo acabamera nk'abafatikiza gatoya sawa sawa kumbure kumbure bakora muri jide zo bayikora gukwirikira bazoza kubikora muri no minsi batabikoze nawe uzoca utubwira tuze kuraba eh, ingene twobishikiriza hejuru sawa mugira amagara meza bwana Vianney ngenda kuhoraho muze gutama uri mwazikaho urakoze cyane nawe mu gugwe neza nawe nawe mutandukanye wawe mwiza nabona Eh, komera komera. Sawa sawa. Undi munywanyi yararindiriye ko Desire avuga uti bye nanjye ndaje. Alo. Alo. Eh, ni sawa sawa. Yego. Ndagwaye mwiriwe. Mutama si yitwa Filipo. Filipo Ikarusi yamajaye Filipo. Nitwa Siriro. Ah Siriro. Utwa utwa eh. eh kaze Siriro utubwire ni Karusi yamajaye. Hmm. hariho umuntu hariho umuminisitiri w'ubutungane yavuze yuko ngo abasuma bazokwiba ibitungwa ngo n'ibijumbu ngo n'ibitoki ngo batazosubira guhanwa yabivugiye bazohanwa yabivugiye siriro mushikiranganje w'ubutungane yego niko yabivuze ko narabyumvise ku iradiyo ikindi kigira kabiri eh none hari abavyivye ngai karusi bivye bitonke n'ibitungo bari bari bari bafashwe nitumenya urubanza bacira bacha barekura bakaguma bidegemvya eh. mhm bandanya ikindi naco eh aboshikiranaje umuministre w'intware hagati natubwira ingene abasilamu buguma baharika abandi nabo badaharika abandi ni bande baharika abasilamu abasilamu eh abasilamu abandi baharika eh ngira ngo ni kubera rya diri ryabo ribarekurira kurongora abagore benshi aha siriro aravuye ku murongo ngo abasilamu kare kananiye kumva <laughs> ngo abasilamu nayo nzavuze isilamu bajya babukina isilamu cyangwa amapoweme alo ebana uri kure si niko nagutora neza ninde asha murengo uri kuvugira mu kinogo alo ni tazaragarutse ubu ntiyumvikana buke buke Eh, hariya ndabona mu buhinga bw'ibyuma bariko baravyandika bazoza kubikora eh, eh sawa sawa ugize neza tazaru Eh nirazaru eh, Ah nari nihenze nari nanditse tazaru Sawa sawa Ijoro ryiza rero tazaru za Mungu yindi kukugira n'agahinda kukugira ntaru kwezi mwene wabo w'inyenyeri nuko rero turabandanya n'ikiganiro iwanyu havugwa make hari undi munywanyi ariko aradodora ndagwaye ikaze haro haro ni sawa sawa yego sangwa ikaze yego ndi wa munywanyi eh wa munywanyi ndeje ifise abanywanyi benshi ngaha oh murati wa munywanyi wo mu rugamba ku murongo uwo mu ukaramu bitande aha mwativuga izina eh. kwanya rero munywanyi tuhe izina bambe tuhe umurongo abandi eh, wari watubwiye ikijyanye n'amakoperative sinzi ko ari ikindi eh, ni kuri kijyanye kijya twakirangije munywanyi ababijejwe babyumvise bazogira icyo bafashije sinzi ko ari n'inkuru tubwira eee Ati Uvuze? Nkiribwahe. Ah sawa kwa kwanya rero umwanya muto kubera umwanya uko tujana twa tujamba abandi. Yego urumva rero. Eh. Uyu muntu Mm. ya Mm. Atari. Eh. rero bageze mu kageje. Mm. Bacagiye ubuwani wani. Umu umu dosiye bateraniye mm acani amwandika kiyindi ngo kuko atabwiza ibyo yagize nayo mahera aha numva tuma umuntu bamufuma kandi dosiye yari yamufashe cyumva atiyare kuyizaho mm rero twasaba rero ko ababijejwe nyine no kwimeza barabe icyo bokora kuko nka tuba kiyabagiye ntitwoja kuyishurira ubundi umugabo niba ari ibyo tutazi kuri iyi yariye rero ababigezwe ntabwo ubuze uyu muntu wamudukurikirana nk'uko ku nyine iriya mukurikirana n'ubu ibihumeko ntibituranye ku patike nk'aho bagiye bibashasha ntabyo babwo bajya bitwarirwa ngo ntibabufungikire kigerekaho atakavuga ngo bamukura ubwoko kandi mu iki gihugu cyacu dupfa ubwoko atagihari kandi nk'ubu twamushyizeho twamushyizeho tumuzi ukwari ariko twakurikije ubwoba mm. kugira ngo bakwavukiye ibyabo ngo ho batangiye nawe ukigeho mm-hmm. rero nasaba nk'uko twe tw'abanywanyi ntaratungo ryo k'ibanze mfite nahawe n'ababyeyi utagende mm. kubera ibyo deni nta gituntu sawa sawa kumburengira ngo wababikeje mugari ko ikintu gusaba yego usura bibwe ni kwa musitanteri ubimubwira ingene vyagenze ufasha ico yofasha barabizi eh barabizi ariko naco barafasha ariko yifaya gukwega amaguru kw'abashefu batwakwa n'ibindi n'ibindi eh aho imbere yo kuzoshika kuri nyene n'icubahiro wo hejuru yego uzubanduce ugende kwabura amatari babura amatari uburazi ko babahaye inimero zabo z'amatelefone mu batelefone vyase uzoja kumushikiranganje Yego. Umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu ni wajeje ivy'amakoperative bikanka rero uzoca umwandikira agakete mukuru w'igihugu mubwira ingene vyifashe mu gwabanje guca kuri izo nzego zose ndakubwiye. Yego. Eh uzobanze ugende kwabura amatari ko mustanera biza takiravamo byasucu ugenda kumushikiranganje w'intwaro hagati ni waraba ibijanye n'amakoperative. Eh mu nyuma uzoca unondira ndaguha nimero z'umukuru w'igihugu uzoca ubimubwira. Sawa sawa. Eh. Zogize. Sawa sawa. undi munywanyi amaze gushika ku murongo alo alo ndayize ezekiyeri ukuntu hitagarutse eee eh, ndayizeye kwa kwa ndayizeye umwanya uri kuhatujyana kugira duhe ijambo abandi nk'umukore yubahutsaga kubita umwene gihugu kandi ari we yari ku mutima eee eh. ibyo ni ibintu bitatworohereje kabisa kuri uyu wacu w'ubwacu n'ubu muntu burema ntadokira ntaduhabyiruka umutarasisiramu twafashe no kumuvuza ku bitaro bikuru baguma babizibira babizibira ku mufuka imana kumbure ikihari ni guca mu telefone komiseri ah, eh, mbere ko mushyika kwa komiseri utwara igipolisi e ngaho muri komine bamwita chef de poste mubwire ibyabaye kumbura kwa kuba atarusiyo raporo uwo muntu muraye ko kwa kaja imbere y'ubutungane bukamucira urubanza sawa sawa ndabibutse ko ikiganiro ni ayiwanyu havugwa amaki ndacabarindiriye ehehe hari abantu nkumbuye kabisa kizimyamwoto werariyu eh, hamwe na butoyi toma uno munsi numva ari mu ruyigi kuri radiyo itari kiravuga ngo niyo mpamvu toma atarakura munengo isikarusi ndakurindiriye buhara munengo muri uno mwanya sigaje maisha ni ya mungu wewe amaze kushika halu halu halu halu ni mole ni mole yeko ni sawa ee eh, nache ni sawa ndiba surabzumba kwa isawa ee eh. wele baku itande musazo basa jen ni nga hiba anga ee eh, ndaliba anga ee utuwaku yuri he ndaliba jen ni nga hiba anga ee baku itande aishimi renova aa kaze renova renova sawa kaze ugira icyo tubwira amakuru tutamenye ikintu nashaka kubasaba eh atwaye abanyagihugu bato bato mm mata tugarukiye burya turabacanye eh gute byifashe gute bijanye n'ibiciro bimwe bimwe sibiri eh tubwire nk'akarorero nk'umuceri cyangwa ibiharage byifashe gute ngayibanga ngayibanga cyo umuceri kigwa 3500 binganya ibiri n'ibiharage eh mm hanyuma rero Mhm. ahantu ukeneye amazi uri ahantu mukenye amazi mukenye amazi sana birarenze igituma kwera eh, iyo nyiko narinzi benshi bavoma ya rusengo aya rusengo ntayo oya nta ntashe nta namba eee eh, muca mwaho mu nzuzi muca muza kuvoma mu ruzi kuvoma mu ruzi kwera eee eh, muzoze murateka mutama korera imaze iminsi yasaze yatekaho iyo shokuru Eh muzoze murayateka eh, mu kurindira ko bazobazanira amazi none ko ari umugambi wa leta yugukwiragiza amazi mu gihugu cose ayiwanyu ntibarabizeza ko navuba bashobora kuyabazanira bashambera umenga nk'abanyagihugu nk'abandi kwera indiko ndabira eh kumbure muze murabwira umukuru mutumba zaragenda kudodora hejuru yumve ko ari cyo bavamwe basha byaranze kweri ntabwo gushyikiriza imbere kubera mwebwe mufite ikibazo ababishyikirije babyumvikanye mugabo izi nama abashyikiranganje bamaze iminsi bagira muzuze muragenda gushyikiriza ibibazo byanyu namwe babyumve kumbure baca byumvira ari bimwe musanga batazi bagerageza nuko bitakunda sawa sawa na ushimiye ndayishimiye renova sawa sawa eh, sawa undi munywanyi alo ye alo eh alo alo nyanga balegisi nyabi hanga. inde nyanga alegisi mwanya bihanga ni sawa alex nyabihanga cyane gose ahantu bita mu mbogora urarazi mu mbogora ndahabona hajya n'urubanza naranahaburaniye ehe hariya nanjye ndahazi Eh hali yani twahoze tutakubura na mugabo buse ntare barayizanya bihanga. Sawa sawa kazi rero tubwira ni makuru akukaragaciyemo. Yego yego amakuru. Eh. Shigikira uwo mutanahejeje kuvuga kubijanye n'ubukene. Eh. Nukuri nibarabe nibarabe badintu badufasha kuko mpara numva ngo nuwacumuye arababarirwa. Eh. uwa gatatu abagiye kurondera ibiharage ku isoko ya buhomba benshi batashe badasumye mm, byari byifashe gute barabibuze ikiharage cyangwa ikiro kiri ku mm. bihumbi bitatu mm. ni ukuvuga icyuma cy'ibiharage kiri ku mafaranga ibihumbi cumi n'umunani ibyo ntaho twari bwakabibona eh. nanone barabe bagira icyo bagufasha kujya duhora tubafasha iyo bagiye kukwaka amajwi nabo ntibarabe batunyarukiriza umuceri nawo kugwa gute alex nka nyabihanga umuceri ni ukuvuga uw'abakende uri ku bihumbi bitatu n'atanu uw'abantu bisumbuye nawo uri ku mafaranga ibihumbi bine eee eh, ababorazi ko bikundira akagari ubufu nabwo bugurwa gute ubufu bw'ibigori buri ku mafaranga ibihumbi bibiri n'ijana ubw'ubududu nabwo buri hagati y'igihumbi n'amajana munani n'ibihumbi bibiri eee eh, eh, n'ubu ari amavuta nayo ajyamo amesa amavuta amamesa ikiro kiri kuri hagati ya bine n'atanu n'ibihumbi bitanu hmm, were nk'umwenegihugu usaba iki kugira ngo ubuzima bworohe iyo nk'umwenegihugu nibwo nguma mvuga ntibarabe aho twatakambiye bareke kwica amatwi kugira duhora tubagirira iyo baje kutwaka amatwi natwe ntibatugirire kujya nyine hmm, ntibazose baraza amajwi mu gihe cyo kubaka amajwi no muri bino bihe by'ibiciro baze babahumurize babonye tubahera amazi ntitubusubira no kubabona umenga sinzi iyo baca bigira eh, bagaruka hageze tubabona nk'uza mwanya gusa tumaze kubaha zirya parazo na zirya burewiti nta muntu asubira kubakubita ibyinshi eh, ntibahora baza kugatumba mugasangira kagwa rimwe na rimwe niba baje ntibarenga ku ikomine eh, ntibazariya ku gacimbiri kugira ngo umusangira kagwa ntibahagera <laughs> ikindi nka yego nshimire ubu mushiki wacu karitasi kabanyana ku nkuru yadushyikirije kazi uriya w'ibubanza yego yego imwe eh, yavuga ko dukure bityo yavuze eh. hamwe bo bifatira ko n'ukuri umukene byoba bigira kwanga kuko umuntu yashomera nimba akeneye nk'ibihumbi icumi yaza kubyakamishyira hamwe eee eh, hariho kumburekeye ntabyumvise nk'umuntu yiriwe ku kazi atabyumvise aca avuga uti mbashaka abanye ibiki babwire muri make batabyumvise yavuze ibijyanye na bya bushyirahamwe buto buto bwo mu mihana ariko baba bagomba kubuhagarika eh. rero hamwe mu buhagarika ni ukuntu baba batubwira nabi kuko umuntu akeneye ibihumbi icumi cyangwa mirongo ibiri yacaye kugurana muri bya bushyirahamwe rero akazoriha buke yitonze kuko uwatse ibihumbi icumi bakwata inyungu y'amafaranga magana atanu ku kwezi eh, ni bya bindi bita ikirimba cyane rwose eee eh, njye ntabyumvise rero ko urazi ko numvise amakuru no kuyavuga ndayavuga oya tuguma turi ku murongo namukurikirana bya mushiki wacu ijya nkuru yari y'akarobera yayiteye utunenge yayiciye mu mizi sawa sawa rero ku munsi wa gatanu uzoca utelefona mu buryo bwiyaguye uzogira icyo wivuze ko n'izindi tuzobashikiriza ganana ngaho rero abakozi baradiye isanganiro bose ati mwiriwe mwiriwe ku izina ryabo ndagushimiye cyane rwose sawa sawa ibihe byiza bwana alex ndamukiriza bose bagukikuje uti korume arabaramutsa barakumva n'umusheri wanjye turi kumwe yo mundamukirize mbe wavuze ko witwa barakumva barakumva wavuze ko witwa suzana cyangwa rozata Eh, eh, bamutavira mama shadia mama shadia Ego. Oya mugo mu ikomine sha Alex ni wandikishije mama shadia no kwa patiri wa aririndi nimba ari Alice nimba ari Aline Iveti Ego ego. <laughs> sawa sawa. Eh sawa sawa Caritas munda mukiriza uti arakuramukije vyane. Eh. Nuko rero umunywanyi ashobora kuba n'uwa nyuma yamaze gushika ku murongo. Alo. Byane ngenda kumana. Yes yes. ndedzire eko tesausi vari munhu andiyakara ari mumakungu yabudzi murave kuinga kwanoni kwainternete ayongwa iyindi radizire yijyamo buke buke buke buke murabe ukuntu akantu umuntu nka rubero utatu bazi ko ari umuntu ashoboye cyane ashobora yipfutse ngiye mbona ahaguruka kuva dutangura ikiganiro ntiyari bwahaguruke yego n'umuntu andi yakara ari mu makungu murabe urazi ko yumvizwa ku isi yose no mu ijoro nk'ejo abayumvirira ashapfuye kukumva gusa ngiye mbona ahaguruka atangura kubiraba ku muryo umugiye uti mu biza kuba byasubiye gukora neza sawa nanjye naza kunyishyura aza kumbarira mugira amagara meza bye bye bye bye see you Leo munywanyi ushobora kubanguka muri minota ine ndashobora kumusimbana tukaganira. Alo alo. Mutangije muri connection ndagira radio sanalisa nayo tuyumva. Witware uvuze ko juru. We bakwitande muntu w'icenda juru. Aha, munu w'icenda juru aciyagena mu nituyumva. Nyana tubwiye nakazina. Mhm. Aliku mireko na anguli kigani rondu wayo ya rea wimgi enjenier kwa hali kibazo mbzio mabzima anga. Aliku ni mugiru kibazo mwini nondi wa shawa kuza kuhikula mzo tumba. Unye, alu! Alu! Hei, iwa, nani uwa uwa nyuma wa kuhitandi? Yoni kama kure ya randa mariko mine sari. Yo, naenda kukumbwe yoranda, umuaka mushasha. Egume watu kwa hini, tosenda wakande na mamu. Ya, wanacho wa urano, ekani uchutura angiriza, karibu yu kiri uchushikiri jeunyaruzi. ego ni ikintu nakidashyikirijwe ni na kujya aye bavuze ati keretse byase ahantu nyine igomba kujyana kujya rero ukuntu twandikishije amatungo ngaho oye ku muherure mm. ibuharira nyine no mu giteramo ariko impapuro za mbangatungo ariko turazirondera ntiturazironka ntibabwira gute mugiye kuzibaza ko habaye ikibazo nyabaki ya papa iyo agiye yamadirondora nsabwe n'uburyo ako kazi ariko rikarenga ibyo turonze agaca ku kazi mm. bitewe n'ikintu nagira sawe bazoze eh. barabitangaza eh. amarero nk'abatararonka impapuro babanza baze no mu nkiko zahafaturira sawa sawa urakoze cyane yoranda n'umushinwa rero akazi sawa sawa ni nawe we rwanda cyaturangiriza kino kiganiro yakoze shadaraki yatwakuye ari mutumba ikarusi yakoze hezekiya yari twakuwe Serius yatwakura ari gisuru Erenesi yatwakura ari ngamu bwiza Lazaro yatwakura ari giharo hari nundi yatwakura ari mu rukarama ativuza izina Desire yatwakura Isare hamwe na Desire Maisha ni ya Mungu yatwakura ari mu Kanyosha Siriro yatwakura ari Karusi ndayishimiye Renova yatwakura ari Banga Alex yatwakura ari Nyabihanga hamwe nundi rero tutumvikanye ari juru hamwe nuno Yolanda yatwakura ari yari Isare turangirije kino kiganiro mwakoze ariko imbere ko ngenda ndwayo rambwiye ko ari imanga ubu biriko biravuga ufise mugenzi ari muri ziriya ntara amwandikira ka message canke amurya karuti ushira ku isanganiro birumvikana nuko rero mwakoze mwese mwari munteza abiri mwakoze ndabifurize kugira ijoro ryiza bye bye bera ciao